Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhisalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. ikkinchi bosqich Yangi burilish. udaybiya sulhisi musulmonlar tarixidagi yangi bir burilishning boshlanishi bo'lib qoldi. Alayla Quraysh mushriklari islom dinining eng kuchli va eng ashaddiy dushmanlari edi. Ularning jang maydonidan chekinishi bilan dushman uch birlashma, ya'ni Quraysh, G'atifon va Yahudolar qo'shinining eng kuchli bir qanoti sundirilib tashlandi. Aslida Qurayshlar mushriklikning Arab yerim oralidagi vakillari va butun mushriklarning dini doilari bo'lg'ashqa, bu zarba bilan birdilla butun oroldagi mushriklarning xo'rigi jimib, tajovuzchilik va zo'ravonlik qizg'inligi zo'r darajada sovidi. Shu vajidan bu sulhi kelishimnoma imzolangandan keyin G'atifan badaviy qaroqchilar tarafidan biror cho'ng malvonchilik paydo qilish ahvollari ko'rilmadi. Ularning musulmonlarga qarshi harakatlarining mutlaq ko'p qismi faqat yahudlarning kuch kiritishidan kelib chiqqan edi xolos. Yahudlar Yasrib, Madina munavvardan surgun qilingandan keyin o'zlariga Xaybarni ig'vogarchilik va suiqasdchilik o'g'isi qilib tanlagan edi. Ularning cho'ng katta bash shaytonlari mushu makkarlik o'g'isida tuxum tug'ib fitna fasod o'tlarini yamirtib madina atrofidagi badaviy arablarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni va musulmonlarni yo'qotishga mumkin bo'lmagandimi ularni bira talopatga uchirtishga kuch kiritib kecha kunduz tinmay tipirlamoqda edi shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning Hudaybiya sülhisini imzalab qaytib kelib basqan tunji qadami ashu badavilarning parda orqasidagi Yahudi makkarlik o'siga hujum qo'zg'ab, uni cho'p tashlash bo'ldi. Qısqısı Hudaybiya sülhəsindən keyin başlanğan bu dövr xarakterlik yeni buruluş Müslümanların İslam dəvətini kən qanat yaydırış və kən dairədə yetkizish üçün yaxşı bir fürsət bilan təmin etdi. Nəticədə Müslümanların İslam dəvətini yetkizish qızğınlığı yeni bir keyfiyyətə götürüldü. Şunu biz bu yeni buruluş dövr basqıcını mündəq iki qismğa bölüşümüz mümkün. Birinci, dini dəvət sahəsindəki canlanış, yani padişah və əmirlərə məktub yollaşmaq basqıcı. ikkinchi lashkari harakatlarni qayta jonlantirish bosqichi xo'sh endi biz shu yangi bosqichda jonlangan lashkari harakatlarning tafsilotini bayon qilishning oldida atrofdagi podshoh amirlarga maktub yo'llash ahvollariga nazar sep boqayli chunki islom dinida da'vat hammani besib tushadi dal mushu da'vat uchun musulmonlar nurg'un jabr jafolarni chekkan mushaqqatlik urush davolg'ish va malmanchiliklarni boshdan kechirgan edi Her qaysi el padişa ve emirlerge mektup yollaş. Hicriye 6. yılının ahırları idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hüdeybiye'den qaytıp gelipla, ətrəbdiki xoşna əllərinin padişah və əmirlərge məktub yollab, olan İslamğa dəvət qılış işini Пайғамбар Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məktub yollamaqçı bolub idi. Padişah əmirlərinin möhür besilməyən məktublarını qəbul qılmaydığanlığı otturğa qoyuldu. Şuna o kömüşdən bir Оныңға Мухаммадин Расулулла, Аллахның әлчісі Мухаммад деген хатны ойдырды. Мөхірнің хеті төвәндің юқырға үш қатар қылып езілған болып, Мухаммад деген хат мөхір жүзінің төвән құрыға, Расул деген хат оттыр құрыға вә Аллах деген хат әң юқыр құрыға ойылған еді. Әмді мұшу мақсатта сахабілердің білімлік, әм пәм парасетлік бір түркім кішілеріні таллап, ашу падишахлаға әлчілік еуәтті. Allama Mansur Fori rahimulloh payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu elchilarni Xaybar urushiga otlanishning oldida, ya'ni Hijriyaning 7-yili Muharramning 5-ida yo'lga solgan deb mutlaqlashtirdi. Tuvanda ashu maktublarning to'liq tekstlarini va uning natijalarini bayon qilamiz. 1. Habashiston podshosi Najoshiga maktub yo'llash. Mazkur Najoshining asli ismi Asama ibn Abjar bo'lib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uningga hijriyaning oltinchi yilning oxirlari yoki yettinchi yili muharramning beshida amir ibn umayya tuzammariddin maktub yo'lladi imom Tabari rahimulloh bu qitimqi maktubning to'liq tekisini zikr qilgan edi lekin u zikr qilingan tekstning mazmuniga diqqat bilan nazar solganda uning payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hudaybiyadan qaytib kelgandan keyin yo'llagan maktubning teksti bo'lmasdan balki u makkadagi cheg'da Jafar va uning hamrohlari Abasistonga hijrat qilganda shulardan yo'llagan maktubning tekst ekanligi ma'lum bo'ldi. Chunki Imom Tabari rahimulloh zikr qilgan maktubning tekstida ashu muhojirlar to'g'riliq mundoq bayonlar qistirilgan. Siz tarafga tog'amning o'g'li Jafar va uningdan boshqa bir bo'lik muhojir musulmonlarni evatdim. Ular yetib borsa shafqat ko'zlaringiz bilan qarab qo'yg'aysiz. Yaklab zulm sitam qilmag'aysiz va salom. imom bayhaqi rahimulloh ibn issiq rahimullohdan payg'ambar alayhissalotu vassalamning bu qitim najashiga yo'llagan maktubining to'liq tekisini tuvandikdek naql qildi bu allohning payg'ambar muhammadning abashistonning oqsoqili ashama najashiga yo'llagan maktubidir hidoyat yo'liga agishib allohga va allohning payg'ambariga iymon etgan allohdan boshqa hech bir ilohning yo'q ekanligiga allohning yakka yagona sheriki yo'q xotin va bolaga hojat emas ekanligiga muhammadning allohning elchisi va bandasi ekanligiga iymon etgan kishilarga salom men seni musulmon bo'lishga da'vat qilaman men allohning barhaq payg'ambaridirman musulmon bo'lsang omon bo'lasan ey ahli kitob faqat allohga ibodat qilish allohga hech narsani sherik keltirmaslik allohni qo'yib bir birimizni xudo qilolmaslikdek hammamizga o'rtaq bo'lgan bu so'zga ya'ni bir xil aqidaga amal qilayli degan Agar ular yuz o'risa, ya'ni buni qabul qilmasa, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Sura Al-Imron 64-oyat danglar. Agar buningdan bosh tarsang, xalqingning ichidagi barliq xristianlarning gunohi sanga yuklanadi. Атақлық дени өліма, тәтқиқатчы, доктор Үмейділла Париж еқында байқалған мұндақ бір мәктіпнің тексіні елан қалды. Ибн Қайым Рахимулла бұл тексіні азырақ өзгертіш білән нәқіл қыған еді. Cənabı doktor Hümeydullah Bot ikisini tədqiq qilish üçün nəhayət köp əcirlərini sındırıb, hazırkı zaman kəşfiyyatlardan faydalanıb məzkur tekstni mundaq rəvişdə bayan qıldı. Nəhayət şəfqətlik, mehriban Allahın ismi ilə başlayıram. Allahın peyğəmbəri Muhamməddən Əbəşistanın ağsaqqalı Nəcəşiyə Hidayət yoluna əgəşkənlərə salam. Salamdan sonra mən Allahı şundaq mədiyiləyəm ki, onundan başqa heç ilah yoxdur. Allah barlıq kainatının egisidir. Eyüp noxsallardan pak münazzemdir. İnsaniyetki salametlik beğişli beğişliğuçidir. Mu'millani azabdın xalas qığuçidir. Birli vaqtda hemmi şeyigi tənli nazarat qığuçidir. Ve guvahlıq bermen ki, Meryem oğlu İsa aleyhisselam Allah'ın ro'yi ve kelime sözüdür ki, Allah onu yatlıq buluştun vazgeçken ippetlik, teki pak Meryem'ki ilqa, taşlaş qıldı. Şunun bilen o İsa'yı iğrayak buldu. Allah öz qo'li bilan odam otini yaratgandek Isoni o'z ro'yi kalimasi bilan yaratdi. Men seni sheriki yo'q bir Allohga ishonishga, uning itoatiga birlikka kelishga, menga ergishishingga va menga nozil qilingan Qur'onga ergishishingga chaqiraman. Men Allohning payg'ambaridurman. Men seni va sening barliq lashkarlaringni Alloh tarafga chaqiraman. Men sizlarga Allohning amrini yetkizdim va nasihat qildim. Nasihatimni qabul qilinglar. Hidoyat yo'liga ergashganlarga salom. Doktor Umaydulla bu mektup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudaybiyadan qaytib kelibla Najashiga yo'llagan maktublarning tafsili nusxasidir deb ta'kidladi. Dalil paketlarga asoslanganda bu tekstning to'g'riligida shak shubha yo'q. Lekin Hudaybiya sulhidan keyinla yo'llangan maktubning dal o'zi deyishga dalil yo'q. Chunki Imom Bayhaqi rahimulloh Ibn Issaq rahimullohdan naql keltirgan maktub Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hudaybiyadan qaytib kelgandan keyin qo'shni al podsholarga va yoki xristian amirlarga yo'llagan maktublarga o'xshab ketadi. Uningda ey ahli kitob, hammamizga o'rtaq bo'lgan bir aqidaga kelaylik degan oyat kerim kirgizilgan. Amaliyotda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mazkur oyatni mushu mazgilda yo'llagan maktublarning hammasiga kirgizgan edi. Uning yana Ashama degan ism o'chiq yozilgan. Әмма доктор Хөмәйдулла Хүдәйбиядән кайтып килепла юллаган بلکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم نان اسهم ва کندن کین اونو ولی кин оның вәли әхтисегә юллаган мәктүбе булышы мөмкин. Шуңа у мәктүптә Әсәмә дигән исем сакыт кылынган булышы мөмкин. Менің мұшындақ тәхлил қылышымда пәкәт ашу мәктупларының тексі ипадләнгән ішкі дәліл іспаттың башқа ешқандақ очық дәліл жоқ. Әң әжәбілінәрлік ерішөке Имам Бәйхәқи Рахимолла, Ибн Иссах Рахимолладың нәқіл келтірген мәктіпнің текісіде Әсхәмә деген ісім Doktor Hümeydullah onu Доктор Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm алейхи aləmdən ötkəndin әлемден onun vəli əhdisi ki әхтісіге yollagan teksi dur dəb kesib етқан. Xo'sh, Alji Amr ibn Umayya Tuzammar radhiyallohu anhu пайғамбар sallallohu alayhi ва sallamning Najoshiga yo'llagan maktubini sog'-salomat olib topshirib berdi. Najoshi uni oliy ehtirom bilan qo'lga elib ko'ziga surtdi va taxtidan tushib hurmat bejo keltirdi. Ondan Ja'far ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ning ko'rsatmasi bilan musulmon bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga o'zining musulmon bo'lganligini uqtirib maktub yozdi. Uning maktubi tuvandikidek edi. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allahın ismi ilə başlayıram. Allahın peyğəmbəri Muhammədə əshəmə Nəcaşidən salam. Ey Rasulullah, sənə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun ki, onundan başqa ilah, məbud və haqq yoxdur. Salamdan keyin ey Rasulullah, mənə sənin İsa alayhissalam haqqında yollanan məktubun təyid. Osman zəminin Pərverdigarı bilan qasam ki, İsa sən təsvirləgəndən kəm ziyadə emasdır. u baayni sen degandekdir biz avatgan maktubingdan vaqiflandiq tog'ongning o'g'lini hurmatladik va uning izzatini yaxshi qildiq guvohlik bermanki sen allohning barhaq payg'ambaridirsan sanga bayat qildim va tog'ongning o'g'liga bayat qildim uning oldida butun olamlarning parvardigoriga iymon etib musulmon bo'ldim vassalom Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Nəcaşidin Cəfər və onun aşı yerdəki həmraqlarını Mədinəyə yolu silib qoyuşunu tələb qılğan idi. Nəcaşi ulanı Əmr ibn Umayyə Tüzzəməri rəziyallahu anhu bilan məxsus iki kema tayarlab yolu silib qoydu. Şunun bilan Əmr rəziyallahu anhu ulanı Peyğəmbər aleyhissalatu və səlamın qışıq başlab gəldi. Bu çağda Peyğəmbər aleyhissalatu və səlam Xeybərdə idi. Məzkur Nəcaşi Hicriyanın 9-cu ili rajabda tabuk urushidan keyin olamdan o'tgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u vafot bo'lgan kuni sahobalarga uning vafot bo'lganligini xabar qilgan edi va uning namozini g'oyibona tushirgan edi najoshi olamdan o'tgandan keyin uning o'rniga boshqa bir podshoh taxtiga chiqib edi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga yana qaytib maktub yo'lladi u musulmon bo'ldimi yo'q bu bizga noma'lum ئىككىنچى misr پادىشاھى مۇقەۋى قىزقا مەكتۇب يوللاش payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana misr va iskandariyaning podshoyi muqaviy qizqa to'liq qismi jaraj ibn mattaga maktub yo'lladi maktubda mundoq deyilgan edi noit shafqatlik mehribon allohning ismi bilan boshlayman allohning bandasi va payg'ambari muhammaddan qibtiloning kattasi muqaviy qisqa hidoyat yo'liga ergashganlarga salom salomdan keyin Мен сені мұсылман болышқа дәвәт қылымен. Мұсылман болғын, аман болысын. Аллах саңа ішкес савап ата қылыд. Мұсылман болыштың баш тарсаң, барлық қыптыләнің гунайы саңа юклініт. Ey әхлі кітап, пәкәт Аллахқа ибадат қылыш, Аллахқа еш нәрсені шерік келтірмәслік, Аллахны қойып бір-бірімізді құда қылып алмаслықтек әмімізге ортақ болған бір сөзге, яғни бір қыл әқидеге әмәл қылайлы деген. Әгер олар жүз өрісе, яғни бұны қобыл қылмаса, bizning musulmon ekanligimizga guvohlik bo'linglar. sur Al-Imron 64 oyatda danglar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu maktubni yetkazishga Otab ibn Abu Baltaha radhiyallohu anhu tanladi va bu maktubni uningdan yo'lga soldi. Otab ibn Abi Baltaha radhiyallohu anhu Misrga berib, Muqaviqis bilan ko'rishdi va uningga bu yerlarda sendan burun o'zini buyuk parvardigor da'vogan, ya'ni Fir'avonni demakchi. bir odam o'tgan edi Allah onu ilgiri ve keyinki günahlar bilen cezalet. Allah onun bu kılmışını rava ravo Onun adın intiqom aldı. Şunu sen başkalarının ibret ochiq savoq ağın, başkalar senden ibret ammasın dedi. Muqavi kız onunla cevaben, bizden etiqat kılıp kelayotgan dinimiz bor, uni tashlay olmaymiz. Biroq uningdanmi yaxshiroq bo'lsa", dedi. Bu çağda Hatib: "Biz seni İslam'a davet kılımız ki, Allah onu kuvvetli quvvatliguchidir. Onun boshqa başka işkandak dinini qabul kılmaydı. Bu payg'ambar, yani Muhammad sallallohu alayhi va sallam kishilarni aşu dinge chaqirdi. Ulanın ichida bu dinge hammadan bek karış çıkkını Kureyşler bo'ldi. Eng dushmanlik kığını Yahudilar va ilmi muomilada boğunu Nasarla Xristianlar bo'ldi dedi. O yana Musa alayhisalomning Isa alayhisalom ustida bergan bishorati, Isa alayhisalomning Muhammad sallallohu alayhi va sallam ustida bergan bishoratiga o'p o'xshashdir. Bizning seni Qur'onga da'vat qilishimiz sening ahli Tavrat, ya'ni Yahudlarni Injilga da'vat qilganingga o'xshashdir. Har qanday bir payg'ambar qaysi xalqqa elchilikka avatilsa, ular shu payg'ambarlarning ummati bo'ladi va uningga itoat qilish majburiyati bo'ladi. Sen mushu payg'ambarning zamonidagi tabilarning biri. Biz seni Masih İsa alayhissalomning dinidan to'simaymiz, balki uning to'g'ri tarafini tutishingga buyuraymiz deb so'zni oyoqlashtirdi. Muqaviqiz, men bu payg'ambarning ishlariga nəzər silib oldum. O yaman işlərgə buyurmabdı. Yaxşı işlərdən heç qaysını tosmabdı. O azğın sehirgər və ya ki çıraqçı, kain əməz ikən. Onun da yoşunun qayib işlərini, məxbi və yepiq sırlarını Allahqa münacid qilish bilən reallıqı rüyatqı çıxırışdək Peyğəmbərləgi xas möcüzlərini səzdim. Мен яны яхшырақ ойлап көрей, деді де пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мәктубіні қолға еліп, имза қойғандын кейін, пил соңыкеден ясалған исіл бір қамчығы сеп ағызыны етіп, енедікі бір чөргі бәді вә әрәбче яза алайдыған бір мәрзіні чақыртып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламге мұндақ мәктіп язды. Найт шәпқәтлік, мекірбан Алланың ісім білән башлаймын. Қыптыланың ақсақалы Мұқайқывестен Мұхаммед ибн Абдуллах қысалам. Salamdan keyin ma'lum bo'lg'ayki, yo'llagan maktubingni o'qib, uningdan nimaga da'vat qilganligingdan vaqiflandim. Men payg'ambar keladiganligini bilatdim. Ammo Shamdan chiqadi deb o'ylaydim. Elchangni hurmatladim va uningdan sana qibtila ichidagi yuqori o'ringa ega ikki kenizak va kiyim-kechak evatdim. Qabul qilgaysan va sana atab bir qichir evatdim. Mingaysan va salom. U buningdan ortiq ifoda bildirmadi, ham musulmon bo'lganligini jakolamadi. Оның әвәткен ішкі кенізікінің бірі Мария, яны бірі шерін еді. Қычыр болса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі әтуарлап менген дұлдұл шу болып, әзірті Муавия разияллаху анхуның заманыға жайат еді. Марияны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әмірге еліп, мұмилләнің анысылық шәріпеге еріштірді. О, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламге Ибраим деген оғылны тоғып бәген. Әмі Сирин деген кенізекні Әссан ибн Сабыт разияллаху анхуға беріп өткен. Üçüncü Paris, İran şahi Kisra'ya mektup yollaş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Paris, İran padişahı Kisra'ya mundaq məzmundu mektup yolladı. Nait şəfqətlik, mekirban Allah'ın isim bilen başlayman. Allah'ın Peygamberi Muhammed'in Parislanın katısı Kisra'ya. Hidayet yolu əgəşkəlləgə, Allah'a ve Allah'ın Peygamberine iman keltirgenlerge ve Allah'tan başka ilah yok, Allah'ın şeriki yok, Muhammed Allah'ın bendisi ve elçisi de şehadet etkallağı salam. Mən seni musulman buluşka davet kılmen. Mən barlıq insanlığa Allah tərpidin dili tirik kişilerini agaklandırış ve kuffarlığa azab haqqıdaki sözünün haqlığını uqturuş üçün evetligen peygamber elçi durman. Musulman bolsan aman bulusan, eğer başlarsan bütün mecusi, ateşperestlerinin günahı sana yüklünüd. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu mektibini əvətiş üçün Abdullah ibn Huzafa Sahmi raziyallohu anhuni tanladi. Abdullah raziyallohu anhu bu maktubni oparib Bahrayn oqsoqoliga topshirib berdi. Bahraynning oqsoqoli bu maktubni o'z odamlari orqali Kisroga yo'llab berdimi yoki Abdullah ibn Huzafa raziyallohu anhuning o'zi avatdimi? Bu bizga aniq emas. Qandaqli bo'lsin, har holda maktub Kisroning qo'liga tegib, Farischaga o'rib o'qib berilib edi. U maktubni yirtib tashlab, "Mening puhralarimdan bir oddiy puhra" qandaqsiga o'zining ismini mening ismimdan burun tilga elishga petinibdi deb chalvoqib ketdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kisraning bu maktub tutgan pozitsiyasini anglab alloh uning xonadonligini vayron qilib yutidi degan edi rostili uning saltanati uzunga bormay gumron bo'ldi kisra bu qitim o'zining yamanda turish valisi bazonga xat yezib jasur chabdas odamdan ishkini avatib hijoz tavasidin chiqqan ashu odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni demoqchi huzurimga topshirib bergaysan deb buyurgan edi bazan yenidagi odamlardan rosa qovul ishki navkarni tanlab xat bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'i avatdi u xitida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni mazkur ikki kishiga qarshilik ko'rsatmay eronga berib xon bilan ko'rishishga buyurgan edi navkarlar madinaga kelib payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan uchrashgandan keyin ularning birsi shohinshoh yana podsho olam kisro oliyri podshoyimiz bazonga maktub avatib seni uning o'zo'rga avatib berishga farmon qilgan ekan shu bazon bizni seni eronga opirib kisroga topshirib berishga avatdi dedi va bir muncha tahdid gaplarni qildi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni at ko'rishayli deb chiqirvatdi dal shu soat shu minutlarda eron qo'shini rum qo'shini tarafidan fojialik mag'lubiyatga yo'liqish bilan tang xon jamiyatining ichki qismida Kisraga qarshi qonliq to'polon yuz berdi. Kisraning o'g'li Shirvayev otasiga qarshi siyosiy o'zgarish qo'zg'ab, uni o'ldirib, barliq huquq va saltanatini o'z qo'liga oldi. Bu ahvol Hijriyaning 7-yili Jumadiyal avval 5 ayning 10 kuni seshanba kechasi yuz bergan bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buningdan vahiy orqali xabar topgan edi. Elchilar اتیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلن اشترشیده payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga bugun kecha eron xon o'rdisida yuz bergan qonliq fojiani so'zlab berdi ular buni anglab cho'chib ketib nima deyotganligini bilamsan biz sanga oddiy chora o'ylashibdiq sening bu aytganlaringni yezib xonga ma'lum qilamdiq deyishdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bo'ludi uni albatta xabarlantiringlar va aytib qo'yinglarki mening dinim va saltanatim kisraning qo'l ostidagi barliq ziminlarni egilaydi otliq va piyodaliklar boralgan hammiyaga boradi podshoyinglarga yana shuni aytib qo'yinglarki agar musulmon bo'lsa huquqini saqlab qoladi o'z xalqini idora qilish huquqini beraman dedi elchilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yenidan chiqib kechini kunduzga ulab yo'l yurib oxiri baronni oldiga berib to'xtadi shu asnoda baranga eronxon ordisidan shahzoda shirvayning o'z otisini o'ltirganligi va uning hokimiyatini qo'lga olganligi to'g'risida maktub keldi maktubnomada shirvay mundoq yozgan edi otam san xat yozgan yilqi odamni mening parmonim bo'lmag'icha oldirab qo'zg'itib qo'ymag'in bu vaqa baron qatorliq yamanda turishliq eronliklarning musulmon bo'lishiga sabab bo'ldi to'rtinchi rum podshoyi qaysarga maktub yo'llash imom buxoriy rahimulloh uzun bir hadisni rivoyat qilish jarayonida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning rum podshoyi qaysarga yo'llagan maktubining to'liq tekstini naql qildi Tüvenlikisi onun aynen köçürülmesidir. Nahit şefkatlik, mihriban Allah'ın isim bilen başlayman. Allah'ın bendisi ve elçisi Muhammed'in Rum'un katısı Herakli'ge. Müslüman boğun Allah sana işkiyasi savab, biri İsa aleyhisselam'a iman keltürgenlikinin, yeni biri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge iman keltürgenlikinin savabını berdi. Eğer İslam'dan yüz örsen, barlıq xalqının günahı sana yüklenir. Ey ahli kitap, Faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylik degan. Agar ular yuz o'risa, ya'ni buni qabul qilmasa, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Sura Al-Imron 64-oyatda Alloh payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu maktubni yetkazib berishga Dehiya ibn Xulayfatul Kalbi raziyallohu anhuni tanladi va uni avval maktubni Bosra valisiga topshirib berishga, Bosraning valisini maktubni Qaysarga yetkazib berishga havola qilishga buyurdi. İmam Buxoriy rahimulloh ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan yana bir hadisda Abu Sufyanning uningga aytib berishicha, 10 yillik urush to'xtatish kelishimi imzolangan mazgilda Abu Sufyan Shamda tijoratda bo'layotganda Rum padişahı Hiraqlı onu Qurayş sodigarları bilan birge huzurğa çaqırtıp qabul qılğan. Yani ula İliyai, Yerusalim, yani Beytul Muqaddisdiki çağda padişah Qaysar Hijazdan kelgan Arab sodigarları bilan körüşken ve ulanı öz meclisige çaqırtqan. Onun etrafında Rum devletinin ali devlet erkanları oltırğan. Ebu Sofyan mındaq deyen: "Padişah meclis ehligi diqqat buyruğu bergenden keyin tilmaş arqalıq Aysanlarning nasabi, ya'ni urug' tuqqandachiligi heliqi o'zini payg'ambar da'vogan kishiga yaqinroq deb so'radi. Men mening nasabim eng yaqin desam, u meni o'ziga yaqin o'ltirishga, boshqa hamrohlarimni mening kaynimda o'ltirishga buyurdi. Ondan u tilmash orqali hamrohlarimga Men buningdan, ya'ni Abu Sufyandan heliqi kishi to'g'riliq bir qancha savol so'ramoqchi. Navoda uning gapiga yolg'on orlishib qolsa, darhol rad qilinglar, dedi. Abu Sufyan yana mundaq degan. Alloh bilan qasamki, mobodo ularning mening yolg'on so'zlaganligimni dastaq qilib olishidan qo'rqmasam edim, albatta ancha-muncha yolg'on yovdoqlarni aralashtirib qo'ygan bo'lardim. Ondan u mendan so'rdi. Uning oranglardagi nasabi qandoq? Esil nasab. Uning, ya'ni Muhammaddan burun oranglarda payg'ambarlik da'vosi qilgan kishi bo'lganmi? Yo'q. Uning oti bo'ldiri ichidan podshohlar chiqqanmi? Yo'q. Onunla yukarı tabiqadikiler ağaçtımı yoki tüven tabiqadikilermi? Tüven tabiqadikiler. Onunla ağaçkenlerinin sani köpüyüvatamdı yoki azıyıvatamdı. Köpüyüvatıdı. Onunla ağaçkenler işçide onun dinini yaktırma yeni vağalla bağmı? Yok. O peygamberlik davası kılışının aldıda onu yalgancılık bilen ayıpligeller bağmı? Yok. Onun ehdige vapasızlık kalan yer bağmı? Hazır biz onun bilen kilişim tuzuştuk. Мошыныңғы қиянат қыламды йоқ, білмеймін. Әбу Софиян маңа мошу сөзні қошып қойыштың башқа бір кәлімі сөзге имкан болмады, деген. Оның білән ұрыш қылдыңла ма? Ә, ұрыш қылдық. Қайсыңла яңдыңла? Бәзді о яңды, бәзді біз яңдық. О сіләні немеләк бойыру атыды. О бізні екке еганы бір Аллахқа ибадат қылышқа, Аллахқа еш нәрсіні шерік кәлтірмәстікке, аты бауымыздың натоғыр yollarını чөріп ташлашқа, намаз оқышқа, сәдеқі берішке, rastchil, hikmatli bo'lishga va urug' tuqqanlarga selrayim qilishga buyuryotidi. Gap mushu yerga kelganda Qaysar Tilmoch orqali Abu Sofyonga mundaq dedi. Senden onun nesabini sorsam, onu isil nesablik dedin. Doğru, peygamberler isil nesablik boludu. Yani ilgiri aranladı peygamberlik davas kılan kişinin yokluğunu ettin. Eğer peygamberlik davas kılan kişi boğan bolsa, Muhammed şunu doğrab çıkan kişi kendeydim. Оның әждатларда бірәсі патша болғанмы десем, yo'q dedim. Shundoq bo'lsa, ajdodining shohlik taxtiga varislik qilmoqchi bo'pti deydim. Ya'ni uni burun yolg'onchilik bilan qorlanmagan dedim. U kishilarga yolg'on aytmagan ekan, Allohga albatta yolg'onni to'qimaydi. Uningga tuvan tabiqadikilar agishibdi. Intayin to'g'ri, payg'ambarlarga tuvan tabiqadikilar agishidi. Uning agashkuchilar ko'payyotidi deysan texe. Iymon ahli ana shundoq ko'payib boradi. оның әгәшкүчілері ішчіден еніп ағалла жоқ, дедің. Шындақ, иманның алауыты кішілер қалбеге сінген сірі, оланың мейданы мұстәккемлініді. Оны бұныңдың елгірі вәдісі қиянат қымыды дейсен, пайғамбарлар әзелділі xiyanətdən xali кішілердір. O nimelerge buyuruydu desem, Allah'a ibadet kılışka, onunla şerik keltürmeslikke, butku çoxunmaslıqqa, namaz okuşka, sadaka berişke və işbətlik bolışka buyuruydu deysen, agar deganlaring rost bo'lsa u men turayotgan mushu ziminlarni pator deganlaydi Men uning cho'qim chiqadiganligini bilatdim ammo sizlardan chiqadi deb o'ylamagan edim agar uning bilan uchrashishga imkon bo'lsa cho'qim uchrashishga tirishiman navoda hozir uning huzurida bo'ladigan bo'lsam uning put qo'liga suv quyatdim Ondan odam chaqirtib payg'ambar sallallohu alayhi va sallam avatgan maktubni o'qishga boshladi. Maktub o'qilib bo'lib edi. Padişah Qaysarning huzurida varang-churing ko'tarilib ketdi. Shuning bilan biz chiqib ketishga amr qilindik. Abu Sufyan mundoq deydi. Shuning bilan men chiqib ketib o'tib o'z odamlarimga u Muhammadning ishi Rum podshohini cho'chitgidek bo'lib qapti, dedim va shuningdan e'tiboran u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ish cho'qim g'alba qiladi ekan degan o'yda bo'ldim. Oxir Alloh taolo meni islomga musharraf qildi. Mana bula Abu Sufyanning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning maktubining Rom podshohi Qaysarda qoldirgan ta'sirotlarini o'z og'izi bilan bayon qilishidir. Bu maktub Qaysarda shunday yaxshi ta'sirotlarni qoldirganiki, u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning maktubini ilib borgan elchi Dehiya ibn Qulayfa radhiyallohu anhu ning nurg'un mol, mata va kiyim-kechak qatorliq sog'i salomlar bilan tartiqlagan. Afsus, Dehiya qaytishida Hasma degan yerga kelganda Xuzam qabilisdən bir tüp qaraqçılar onun aldını tosub, onun yenidiki jimi nərslərini bulub aldı. Şunun bilan Dehiyatul Kalbi raziyallohu anhu uyiga qaytanmay, Удул пайғамбар алайҳиссалоту vassalamning qishig'i келиб, ahvolni маълум qilib edi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam darhol Zayd ibn Aris raziyallohu anhuni Hasma Vodil Qur'onning чат tarafidagi жойга 500 киши билан жазо yurish қилишга evatdi. Зайд ибн Aris разияллоҳу анҳу Әсмадыки бұ қарақчылағы тұйықсыз ұжым қылып нұрған адамны өлтірді вә мың төге 500 қойны ғанимет алды. Аялла ва балаладын юзні әсір еліп мәдинеге ялап іп келді. Әсілді пайғамбар саллаллаху алейхи вәсәлләм білән Хузам қабилесі отырысыдық әхті келішім бар еді. Шуңы бұланың башлығы Зәйд ибн Рифа Хузами дәрхал пайғамбар алейхи салату вәсәләмнің қешір келіп дәвалашты. zayd ibn rifaa va uning qavmidan bir turkum kishilar xeyli burunli musulmon bo'lgan bo'lib qaroqchilar dehiyaning yo'lini to'sganda zayd va uning odamlari dehiya taraf turib uningga yordam bergan shunga payg'ambar alayhi va salam uning bu davosini qabul qilib g'animat ilingan mol mulk va asirlarni qaytirib berishga buyurdi 5-nji munzir ibn saviyga maktub yo'llash Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Бахрайнның баш валиси Мунзир ибн Сауиға мәктүп yollab, оны исламға дәвәт қылды ва бу мәктүпне Ала ибн Хазрами разияллаху анхудан ивәтті. Мунзир мәктүпне тапшырып алғандан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламга: "Эй Расулуллах, мәктүбіңді тапшырып еліп Бахрайын халқыға жеткіздім." Уларның бір қысымы бу чақырыққа аваз қосып мұсылман болды. Яны бір қысымының идеясы техал болмады. Mening tavaligimda Majusi otashparastlar va Yahudilar bor. Bular to'g'risida nima qilishimni buyursan?" deb javobnoma yozdi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning yoniga мондак мәктүп язды. Найт шәфқатлек ва мехрибан Аллаһның исем белән башлаймын. Аллаһның пайғамбары Мухаммадтан Мунзир ибн Савига салам. Мен Аллаһка хамд сана әйтәмен ки, оныңдан башка илаһ юктыр ва гуаһлык бермен Muhammed Allah'ın bendisi ve elçisidir. din ki məlum boğay ki, mən sana Allah'ını əsiltimən. Kim ki səmimi sadıq bolidikən, özgü paydalıq. Kim ki minin elçilerimgi itaat kılsa ve ulanın buyruğu boysunsa, bana itaat kılgan bolud. Her kim ulağı səmimi sadakatlik bolsa, bana sadıq boğan bolud. Minin elçilerim senin yaxşı tərpağını qıp kəptü. Mən seni xalqın üçün şefi vəkil qıldım. Musulman boğallağı çekilma. Mən asi günahkarlarının günahını keçirdim. Sən mi keçirgin? Sən bizgi sadıq bolsanla, seni əmirlikdən boşatmayımız. Öz dinidi qalan Yahudi və məcusiladın cizyə qoğdaş kapalət haqqı elinsi boludu. Vəssalam. 6. Yaməmənin baş valisi Həvzə İbni Əliqi məktub yollaş. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Yaməmənin baş valisi Havzi ibn Ali'ge mundaq mektup yolladı. Nahit şefkatlik ve mihriban Allah'ın isim bilen başlayman. Allah'ın peygamberi Muhammed'in Havzi ibn Ali'ge ve hidayet yoluğa egeşkellege salam. Salamdan keyin şunu bilişin gerek ki, mening dinim odimzod bayaning hammasiga tarqiladi musulmon bo'lsang omon bo'lasan va seni yanala valiylik o'rningda qoldirman payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu maktubni yetkazish uchun Salid ibn Amr raziyallohu anhuni tanladi. Salid raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning muhr besilgan bu maktubni opirib, havziga topshirib berdi. Havzi uni qizg'in qarshi elib, o'z loyiqda izzat ikrom qildi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning maktubini o'qitib angladi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning maktubiga javob qaytirib, sening da'vat qilganlaring nihoyatda ahamiyatli yaxshi ishlar ekan. Bütün ərəblər məndən təbda tut. Şunu meni işinə şerik qılsan, sana əgişimən. Dəb məktub qaytırdı, həm də nurgun soğu salam və həcərdə işlənən rəxtlərdən tartıq yolladı. Səlid rəziyallahu anhu hilqi nərs keraklarını elib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmnin qışığı kelib əhvalını yetküzüb idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun xeytini oxub görüb, o məndən bir parça yer sorusumu bəyəməyəm. uning o'zimi va hokimiyatimi vayron bo'ladi dedi shuningdan xeyli keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam makfatisidan qaytib kelgan chig'i edi jibril alayhissalom uningga havzining o'lganlik xabarini yetkazdi shu chog'da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaqinda yamamada payg'ambarlik davosi qiladigan bir kazzob maydonga keladi ondin u man olamdan o'tgandan keyin yo'qitiladi dedi biraylan ey rasululloh uni kim o'ltirdi deb so'rgan edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sen bilan sening hamrohlaring deb javob berdi keyin rost shundoq bo'ldi yettinchi damashqni valisi haris ibn abi shimirga maktub yo'llash payg'ambar sallallohu alayhi vasallam damashqni valisi harisga tuandiki mazmunda maktub yo'lladi nihoyat shafqatlik mehribon allohning ismi bilan boshlayman Allahның Peyğəmbər Muhammed'in Haris ibn Əbi Şimmirgə, hidayət yolға əgəşkəlləgə, Allahqı iman etqallığa və Allahını etiraf qıqallığa salam. Salamdan sonra mən seni şirki yox, yəkki yiganı bir Allahqı iman kəltürüşkə çakırman. Şunda qısan orunun saqılınıb qalıdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu məktubni yetküzüb berişkə Əsəd ibn Xuzəymə qabilisidin Shujayi ibn Vahab raziyallohu anhuni tanladi. Shujayi raziyallohu anhu maktubni elib berib, Arisqa topshirib berdi. U mening valiyligimni kim tartib ola oladi ekan? Uning bilan cho'qim lashkar tatib berib urishiman, dedi va musulmon bo'lmay qelaverdi. 8. Oman padishohiga maktub yo'llash. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Jilandining ikki o'g'li, Ummonning padishohi Jayfar və onun qərindisi Əbdiyə məktub yolladı. Məktubun teksti mündəq idi. Nəhayət şəfqətlik, mehriban Allahın ismi ilə başlayıram. Muhammed ibn Abdullahdan Cüləndinin iki oğlu Ceyfər və Əbidkə. Hidayət yoluna əgəşkənlərə salam. Salamdan keyin mən sizləri müsəlman olışqa çağırıram. Müsəlman bolsanlar aman bolusizlər. Mən həyat insanlarını ağahlandırışqa kuffarlarga Allohning azobining barhaq ekanligini uqtirishga evatilgan payg'ambardurman. Musulmon bo'lsanglar, o'z mansibinglarda qolasizlar. Agar bosh tarsanglar, huquqinglardan ayrilib qolasizlar. Yurt makoninglar otliq qo'shinning tuyoq ostida qoladi. Mening payg'ambarlikim tavayinglarda cho'qim qalba qiladi. Vassalam. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu maktubni yetkazish vazifasini Amr ibn As radhiyallohu anhu ga topshirdi. Әмір ибн Ас разияллаху анху мұндақ дейді. Мен мәктіпні еліп чықып, ақыры Омманға етіп бардым. Мен ояғы етіп беріп, авал әбді білән көріштім. Әбді Джейферге ниспетен мижаз құлқы тәмкін адам еді. Вә оныңға, мен Расулуллахның сән вә сенің қиырындышың Джейферге мәқсус әвәтілген әлчідірмен дедім. О маңа, қиырындышым Джейфер яшта вә ұқуқта мәндің чоң, шоң мен сені оның білән ұшыраштырай, maktubingni u o'zi o'qib ko'rsin dedi ondin u sen nimaga da'vat qilasan deb so'radi man uningga allohni bir yakkigona sherigi yo'q deb bilishga allohdan boshqa yolg'on ma'budlarni cho'rib tashlashga muhammad sallallohu alayhi vasallamni allohning bandasi va elchisi deb guvohlik berishga da'vat qilaman dedi. u menga ey amro sen xalqing ichida xeyli nupuzliq odam aytqina sening otang qandoq qildi Оны біз өзімізге үлгі қылайлы, деді. Мән о иман келтірмей өліп кетті. Мән hazır оны иман етіп мұсылман болған болсычо деймін. Мән мо yaqinga qadar otamga o'xshash tonishda edim. Yaqinda Alloh meni hidoyatga boshlab musulmon bo'ldim, dedim. Abdi mendan uningga sen qachondan beri agashding deb so'radi. Men uzoq bo'lmadi deb javob berdim. U yana mendan qayerda musulmon bo'lganligini so'rgan edi. Men Najashining huzurida musulmon bo'lganligimni va najashiyning men musulmon bo'lganligini eshitsam u najashiyning xalqi uning hokimiyatini qanday qildi dedi man uning xalqi uni o'z o'rnida qoldirdi va uningga agashdi dedi u bosh poplar va rohiblarning hammasi agashdimi deb so'radi man ha a ularmi agashdi deb javob berib edim abdi ey amro obdan o'ylab so'zlagan odamga yolg'onchilikdan qabih rasvochilik yo'q dedi man qat'iy yolg'on etmadim yolg'on aytishni dinimizda qat'iy ravo ko'rmaymiz dedi Ondan u podshoh Herakli Najashining musulmon bo'lganligini uqmagan bo'lishi kerak dedi. Men albatta uqqando dedim. U buni qandoq bilasan deb so'radi. Men Najashi aslida Herakliga o'lpon topshirib turdi ekan. U musulmon bo'lib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga agashgandan keyin azbiroy xudo, u yana Herakli mandan bir tiyin so'rasimi bermayman deb qasam qildi. Bu gap Iraqlining qulqiga yetgan ekan, qerindishi niyoq uningga. Necha vaqtdan beri sanga el bo'lib, ulpan topshirib kelgan bir quling әмділікті бірақлы итааттың чықып, сенің деніңді ташлап, еңі бір дінгі майыл боп кетсе, оны өз мәйлігі қойып әсен тоғыр боламды, деген екен, Ирақлы. Кіші өзге бір дінні таллап, оныңға беріліп кетсе, мән тосып немі қалаттым. Қасам қылымен ке, оқуқ мәнсәпні демесем, мән оның қылғынны қылар едім, deb radiya berganmish devidim u ey amru aytganlaring rostmi deb so'radi man olloh bilan qasamki rost bo'lmaychu dedim abdi muhammad nimalarga buyuriydi nimalardan to'sidi manga aytib bergin dedi man dedimki u allohga itoat qilishga buyuriydi uningga osiylik qilishdan to'sidi yaxshi ishlarni qilishga sili rahimni uzib qo'ymaslikqa buyuriydi zulm silish boshqalarning haqqini yavilish zina qilish, aroq ichish, tosh tikan, but haykallarga va kirist tilmutlarga cho'qinishdan to'sidi. Abdi buni anglab, uning da'vat qilganlari nimaga yaxshi? Agar qarindishi ma'qul ko'rsa, uning oldiga berib musulmon bo'lib kelgan bo'lardik. Lekin uning Muhammadga biqini huquqining tuvanlab ketishiga ko'z qiymaydi, dedi. Men uningga agar qarindishing musulmon bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni o'z mansibida qoldirdi-da, u boylardan zakat elib kambag'allarga tarqitib berib hukm sursa bo'laveradi degan edim u ey amru u yaxshi qoida ekan sadiq zakat degan nima deb so'radi shuning bilan man uningga rasululloh sollallohu alayhi vasallam bekitgan islom dinining iqtisodiy jihatda mol mulklarga qortilgan ushra va zakat majburiyatlarini tushundirib to'g haqida to'xtalib edim abdi ibn jo'landi ey amru Yaylaq tibbey qilayotgan chorvalarimizdimi zakat ilinamdi deb so'radi. Men ha, albatta ilinadi dedim. U Alloh bilan qasamki, mening xalqimning yurt ma'lum manzillari keng ham tarqoq, chorvalar ko'p, buningga itoat qilmaga tas dedi. Amr ibn As radhiyallohu anhu mundaq Shunda qilib men uning uyida bir qancha kun turdim. U qerindishi Jayfarga mening kundalik ahvolimni, aytgan so'zlarimni yetkazib turdi. U bir kuni meni chaqirtibdi. Shunga men uning yeniga bordim. Uning odamlari meni to'smoqchi bo'luvdi. U menga kirishga ijozat berib ishorat qildi. Men kirib Jayfarning qishida o'ltirishga tamshilib edim. Ular meni o'ltirg'izmadi. Uningga qarasam, u gepong bo'lsa degan dedi. Men uningga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muhri besilgan maktubni uzitib edim. Jayfar maktubni ichib o'qib oxirlashtirib qerindishiga berdi. u maktubni ilib o'qidi jayfar maktubdan xelili ta'sirlanganda qiladi u mandan ey amro qurayishlar qandoq qildi deb so'radi man uningga javoban ular muhammad sallallohu alayhi vasallamga agashdi ya'ni o'z ixtiyori bilan uning diniga kirdi va yoki qilish bilan itoatga keldi dedim jayfar uning yanida qandoq odamlar bor deb so'radi آدم odamlar islomga moyil مایل ketdi Ular İslam dinini başqa dinlardan əvzəl bilməkdə. Avam xalq hazır Allah'ın hidayet ata qilishi və özlərinin aql paraset gözlərini içib, təfəkkür qilish bilan özlərinin ötmüşünün azğınlıq və gumraqlıqda ötüb ketganligini his qilishmoqda. Hamda hazır mushu atrofda salliqib qolding. Bugun sen musulmon bo'lib uningga tabi bo'lmasang, ata uning otliq qo'shoni, sening bog'varan, uy makonlaring atrofida paydo bo'ladi. Musulmon bo'lsang omon bo'lasan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam seni o'z mansibingda qaldırıdı. Atlı qo'shin deganlarni köməysən, dedi. O mağa bir kunlik möhlət bergin, ət ət digən uçurşaylı, dedi. Shuning bilan men Jayfarning yenidən chiqib, uning qarindishi Abdining yeniqə bordim. O menga ey əmro, Мен о Джейфернің өз хукукыгы тартышып қалмасыла чоқым мұсылман болышыға ішінімен, деді. Әдісі degan uning еніғі келіп едім, олар мені кіргізмеді. Шуңа яна кайтып кетип, уның кырындышы Абдинең яныга берип, Джайпер белән учрашамаганлыгымны әйттем. Абди мине кырындышы Джайпер белән күрештүрде. Ол мондак диде: "Мен сенең дәвәт кылган эшләрең тогрысында көп ойландым. Bir адамның ләшкәри күчене көмәй турып, қолымдагы хукукымны уныңга өткизеп бәсәм, suni ko'may o'tib soladigan qobiliyatsiz odam bo'lib qolgudekman uning qo'shini yetib kelgan taqdirdimi ko'gligini ko'rdi dedi Шуңа мен уныңга әти юлга чыгыдыганлыгымны әйттем. У менин растылы кайтмакчы болганлыгымга жазым кылгандан кийин кырындышы Абди белән бердәм айрым мәслихәтлеш мондак диешипти. Без Мухаммад белән карышсыз пайда тапамыгыдак эмес. Мухаммад мәктүп әвәткән әлләрнең көп кысымы уныңга итаат буйынларын игипти. Шуның белән әтисе әттигәндә у маңа адам әвәтеп, Акуфки иккилесе исламны кабул кылдыганлыкларын белдереп, rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mutobaat qildi mening zakat va ular orasidagi haq talab davo ishlarini shariat bo'yicha ayirishimga sharoit hozirlab berdi va qorishlik qilganlarga man tarafda turib yordam qildi qissining jarayonidan qaraganda bu maktubning ularga evatlagan vaqti boshqa podsha va valiylarga maktub avatlagan vaqtdan ko'p keyin ekanligi bo'libmi makka fatih qilingandan keyin avatlaganligi ma'lum bo'ladi shundoq Mana shu maktublarni avatish orqali payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zining da'vat sadosini shu mazgildagi jahon hukmronlarining ko'p qismiga yetkazdi. Ularning ichida iymon etib musulmon bo'lganlar bo'lganlarmi, bo'yin to'lg'ab mushrik qolganlar qolganlarmi bo'ldi. Lekin bu sada ashu mushriklarning butun asyodini qopladi. Ularga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning nom sharifini, diniy maslak nishonini uqtirdi. Davomi bor.